reka ndabaramutse muri mwese inshuti bakunzi ba radiyo ndarakura ndabipfurize n'igitondo cyiza kaze rero muri ano makuru ni nayo ya mbere ya nayo akaba agizwe na zimwe mu ngingo nkuru nkuru zikwirikira umukuru w'inama nkenguzamateka reveriyano yo yarahaye umubonano kuri uyu wa gatatu userukira ingoma y'ubwongereza mu burundi william gering akaba asanzwe aba mu gihugu cy'u rwanda abo bategetsi uko ari babiri bakaba baganiriye ku bijyanye no gutsimbataza amahoro n'umutekano n'itanu ubukene budasanzwe bw'umuyagankuba utangwa n'ishyirahamwe regidezo burashobora kuzo kwibonekeza atagikozwe mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka kuko ngo urugomero rw'umuyagankuba rwo mu gwegura rwahora rutanga megawate cumi n'umunani rusigaye rutanga zine gusa umuyobozi w'igisata kijejwe amagara y'ibitungwa aragabisha aborozi ku ngaruka mbi zishobora kuba ku magara y'abantu bivuye ku bitungwa byagaburiwe ibisigaye barira by'ibiterwa biba byapomwe ya miti ibikingira udukoko ariko harategurwa inama y’ibyerekeye ubuhinga mu byamagara y'abantu muri kano karere ka Afrika y'ubuseruko ikaba izobera aha mu Burundi kuva ku kugenekezo rya 2029 gushika kujya mirongo 31 ntwarante uno mwaka muganga Petero Claver Kazise arongoye umugwi ujejwe gutegura iyo nama agasaba abo bose bavyifuza kwitegura neza kugira ngo baze bungukire muri iyo nama nyarya hazoba harimwo n'ihayanishwa ry'ibikorerwa muri ico gisata izo nizo ngingo nkuru nkuru zigize ano makuru mu kanya tuje tubagira ku muriri aya n'ayandi katse ndasubire kubaha ikaze juvenali barenganije ngiye kubashikiriza ano makuru mu buhinga bw'ivyuma hakaba hariho engineer Petero Caraveri nzindukiye nabimeje kubabwira rero mu ngingo nkuru nguru zigize ano makuru mukuru w'inama nkeguza amateka di kuri yo Reveriano yarahaye umubonano kuri uyu wa gatatu userukira ingoma y'ubwongereza mu Burundi William Gering akaba asanzwe aba mu gihugu anda. Rwanda nkuko rero bimenyeshwa na Stella Budiriganya umuvugizi w'umukuru w'inama nkenguza ani ahanini ngo baganiriye kubijani. ibijyanye no gutsimbataza amahoro n'umutekano mukuru w'inama nkenguzamateka ngo akaba yasabye uwo aserukira ubwongereza kuvugira neza uburundi mu bihugu vya burayi stera budiriganya n'umuvugizi w'umukuru w'inama nkenguzamateka baganiriye ibintu bitari bike bashimitse cyane cyane ku kugene umutekano ugenda wiyongera bishimishije mu gihugu cy'u Burundi nyakubahwa umukuru w'inama nkenguzamateka yasabye uwo aserukira ingoma y'ubwongereza ko yo yoba umuvugizi mwiza cyane cyane hariya mu bihugu bya buraya basa n'abadatahura ingene igihugu cyacu kiriko gitera kija imbere mu gukomeza umutekano aranamubwira ko uh, oh, yobabwira akabwira n'igihugu ciwe ko cofasha muri iki gihe uruzuba ruriko ruronona ibintu bitari bike mu ntara z'igihugu cy'u Burundi yabimwemereye kandi yanamushimiye ku mugambi inama nkenguzamateka giteka igiye gutanguza kugira ngo ku mitumba yose y'igihugu cy'u Burundi abatowe bamane ikaye yo kwandika ingene bigenda biratera bija imbere mu by'umutekano kandi yuko bo kwandika icyo cyose kivugwa yuko uyu n'uyu yoba yagiriwe nabi ari mu gateka kazina muntu canke bimwe bavuga ngo yatakaye kuko nk'uko twagiye turabibona hariho uh, ivyegeranyo vyinshi biraba bivuga ngo aba n'aba banyurujwe bafashwe kandi bashika ku mutumba bagasanga atari ivyo uwo mugambi rero yawushigikiye kandi amutera intege yuko bowubandanya yasabye yuko bogerageza bagagira n'inyigisho canke bakagira urupapuro rwerekana ivy'amashirahamwe yitwa ngo arigenga canke ngo ntiyegamiye politike ingene yo kwigenza kugira ngo umuco uboneke mu bikorwa vyaba n'abariya kuko nk'uko vyerekana murabona hari amashirahamwe avuga ngo ntakora politike ariko ugasanga ahubwo akora politike kurusha ibyo aba yarerekanye mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu tuve muri politiki amakuru tuyabandanirize mu bijyanye n'umuyaga nkuba na nawe babwiye mu ngingo nkuru nkuru ziyagize ubukene budasanzwe bw'umuyaga nkuba utangwa n'ishyirahamwe regidezo ngo burashobora kwibonekeza atagikozwe kuva mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka kuko ngo urugomero rw'umuyaga nkuba rwagwegura rwahora rutanga megawate cumi n'umunani rusigaye rutanga zine gusa ibyo bikaba byashyikirijwe n'umuyobozi mukuru wa regidezo jeroboame ko ko ba nyanka mu gihe yari yagendeye urwo rugomero hariya mu gwegura ku munsi wa kabiri aho yamenyesheje kandi ko mu minsi ya vuba hagiye gutangwa umuyaga nkuba bakurakuranije bimwe bita delestage mu rurimi rw'igifaransa amakuru tuyabandanirize mu bijanye n'agateka k'abanyororo ishyirahamwe ntabariza rihurikiyemo abahoze bafunzwe rirashima ko ingingo y'umukuru w'igihugu yo gufungura abanyororo ibihumbi bibiri n'amajana atanu yatanguye kuja mu ngiro iryo shyirahamwe rikaba risaba ko n'izindi nkingo zoza zorohereza abanyororo zofatwa bigasaba abo barekuwe nabo kwigenza neza iyo bazoba bagiye kurikira amateka mukamana maria glorioza akaba ari umunyamabanga w'ishyirahamwe ntabariza ishyirahamwe ntabariza rihukiwemo abahoze bafunzwe n'imiryango yabo turakengurukiye umushikiranganji w'ubutungane yari yashyize mu ngiro ingingo y'umukuru w'igihugu yo gutezura abanyororo bashika ibihumbi n'amajana atanu kugira basubire mu miryango yabo biteze imbere bongere bakorere igihugu cyabibarutse tukaba twongeye gusaba kandi ko n'abandi banyororo basigaye botezurirwa mu kubaronsa ibikorwa nsubiriramu nyororo gutyo abanyororo bateze imbere akarere barimo bene igihugu cyose banyororo bene wacu meje gutezurirwa ishirahamwe ntabariza rirabakeje rirabahaye ikaze mu miryango yanyu no mu burundi bwose turabasavye mutahe mu miryango yanyu muyikorere mukorere igihugu canyu mudakebaguzwa mwirinde ibikorwa bibi vyobononera mu mutekano wanyu kabikose kubasubiza muri irya nzu ivuna kibatesha agaciro n'agateka kanyu twebwe bene wanyu bagize ishirahamwe ntabariza turemeye kuzobakira kugira ngo tubatekerere n'impanuro tubaherekeze intara yose tuzoyimenyesha umunsi tuzoyigendera turasavye amashyirahamwe araba agateka kazina muntu ari mu Burundi canke mu makungu ko witaba nawe nyene icyo gikorwa cy’imana cyo gusubiza mu buzima busanzwe abo bene wacu bagize amahirwe yo gutezurirwa cyane cyane mu kubafasha gushika mu miryango yabo no kubaronsa uburyo bwo gutangura ubuzima bushasha turateye akamo kandi abanyorowe bataronsa amahigo yo kurekurwa ko bobandanya bitwara neza kuko nabo nyine ntitubibagiye tuzobandanya tubavugira kugira ngo batezurirwe turasabye abajeje umutekano w'abanyororo gukora bubahiriza agateka kabo bajejwe cyane cyane twashaka kubatera akamo abapolisi kugira ngo nk'isanganya ryashikiye hari igiteganiriza risubire gushika dutegere kandi tuzirikane ko atamunyamahanga azokunda uburundi kurusha abarundi bene bwo twese tugire urunani rw'intamenwa turangure imigambi y'iterambere turi mu mashyirahamwe dukunde ibikorwa kandi dukoreshe neza ubutunzi dufise tugire urunani rw'intamenwa tugendere imico kama yacu twubahirize akaranga kacu turangwe n'ubuntu mu mvugo no mu ngiro iminsi yose na hose radiyo ntirakura murabandanya gutega amatwi ano makuru kuri bwa buhinga bwa none mukayakurikiranira kuri we zitatu akaburungu radiyo ntirakura akaburungu kome reka rero tuyabandanirize mu bijyanye n'amagara y'abantu nayo babwiye mu ngingo nkuru nkuru ziyagize itunganywa ry'inama y'ibyerekeye ubuhinga mu by'amagara y'abantu muri kano karere ka afurika y'ubuseruko izobera hano mu burundi ngo kazobara akaryo ku barundi ko kwigira ku bandi ingene basanzwe batunganya gutunganya iby'amagara y'abantu ibyo ntibyashyikirijwe na muganga Petero Claveri kazise akaba arongoye umugwi ujejwe gutegura iyo nama mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa gatatu muganga Petero Claver Kazise akavuga kandi ko kazoba ari nakaryo kadasanzwe kubafise ivyo bakora muri ico gisata kuko ngo hazoba hariho ihayanishwa agasaba rero abo bose bavyipfuza kwitegura neza kugira ngo baze bungukire muri iyo nama uyu munsi rero wari umunsi kugira tubimenyeshe ibimenyesha makuru kugira badufashe kumenyesha eh, abarundi bose kumenyesha abanyamahanga yuko iyo nama ikomeye cyane izoba muri kino gihugu iwacu kugira ngo bayitegurire bakire neza abo banyamahanga bazoba baje iwacu kuko twiteza abantu batari bake eh, baba baba nk'amajana nk'atanu icya kabiri naco twagomba kuba benshi bashobora kugira ngo baje muri iyo nama hariho nk'abantu b'abashakashatsi abantu bigisha abantu bajejwe amagara y'abantu abantu b'abanyeshure babimenye kugira ngo bazoyitabe bamenye bishasha mu bushakashatsi ubushakashatsi bwerekeye amagara y'abantu bamenye uko babyifatamwo mu bihugu bindi ndetse mu Burundi kuko hazoba hari ibihugu e, bitandatu e, hariho Kenya Uganda Tanzania u Rwanda Sud Sudan murumva rero uko ibihugu bigenda bitandukanye niko n'ubwene bakora mu byerekeye amagara y'abantu bigenda biratandukana bikaba rero nk'akaryo kuko dushobora kugira ngo bamwe bigire ku bandi e, bamenye ukugene bo byifatamwo mu bintu bimwe bimwe mu magara y'abantu ikintu cya kabiri cyerekeye kwerekana ibi bigendana amagara y'abantu ari nk'ibikoresho n'ibindi ari nk'imiti duhamagarira ababikoreramo nk'aba bagurisha imiti abagurisha ibikoresho byo kwa muganga aba bahingura imiti y'ikirundi bahingura ibintu bifasha amagara nk'ibintu by'ibifungurwa n'ibindi uko boza kuvyerekana kuko n'akaryo keza icyo gihe kugira ngo abandi abatanzania abo muri Kenya abaganda n'abandi bose babimenye hanyuma bashobore kugira ngo baronke isoko ndetse bareke kubiha abarundi gusa mugabo nabo bandi bo mu bindi bihugu gihugu bashobore kubironka nayo ku bijyanye n'ibisabwa kugira ngo umuntu azokwitabire iyo nama muganga Petero Claver Kazihise amenyesha ko amafaranga azorihwa ari hagati y'amadorari 10 n'amajana 250 y'abanyamerika bivanye n'igihagararo cy'umuntu mwamenya rero ko iyo nama izoba ku magenekerezo ya 29 ya 30 na 31 ntwarane uno mwaka hano i Bujumbura mu Burundi tubandanirize ano makuru yacu mu bijanye bijyanye n'ubworozi umuyobozi w'igisata kijejwe amagara y'ibitungwa aragabisha aborozi ku ngaruka mbi zishobora kuba ku magara y'abantu mu gihe ibitungwa byagaburiwe ibisigarira by'ibiterwa biba pomwe ya miti ibikingira udukoko Deo Nsanganiye umwami akaba abimenyesheje mu gihe hari aborozi bariko baragaburira inka zabo amababi y'ibigori bizwi ko bihe ntiherutswe guponkwa iyo miti kubera udukoko twabiteye rero usanganiye umwami agasaba abo guhagarika kugaburira inka bipfa bamaze kubibona ahantu hatari hake hakaba ikindi gihe bashobora kuja nk'ibiriko biraba ni ukuvuga yuko ari ibigori bapomvye mu minsi iheze hanyuma birakirwa n'uruzuba cyangwa se n'imvura irabicako gatoya ubu rero bariko barabiragira no biracafise ya miti ku mababi no ku biti vyavyo yumvikane yuko ibitungwa bibiriye bishobora kuronka muti mu maraso y'ibitungwa cyangwa mu nyama cyangwa mu mata bigashobora gushoka bidapfa kubera umuti utaba ukiri mwinshi cyane muca mwumva yuko abantu bazoza kwihereza izo nyama na cyane cyane abihereza amata murazi ko kenshi ari abana cyangwa n'abakuze nyine barayakoresha inkurikizi si izindi ku bana nuko iyo bagiye banywa amata ari mu ijyamiri abo bana ejo bakagwara malariya cyangwa bakagwara iyindi ndwara ikeneye antibiyotike ababyeyi babatwaye kwa muganga azobandikira imiti mugabo iyo miti ishobora kubakiza murumva ko abana benshi bazoshobora no gupfa kubera ukutamenya ibintu bafunguye icya kabiri abantu bakarigwa ni abakenyezi bafise inda iyo bagiye bafungura izo nyama cyangwa bagenda banywa ayo makamano arimwo iya miti biterwa murumva yuko ahakuru zambanyi zabo nizo ziza gushikirwa igiye gushikirwa rero n'irya miti muca inkurikizi biza kugira kuri abo bana batwawe imbanyi muramaze kubona yuko ubu aha iwacu hasigaye havuka abana rimwe na rimwe usanga batavutse bafite ibihimba bikwiye murumva yuko inkurikizi inodondagura ngo ndaziheze mugabo bakuru con babwira cha Tanzania inkuru ya nyuma ya’ makuru ubuyobozi bw'ikigo ndangakaranga c'abafaransa mu Burundi ngo kirabandanya gufasha abanyeshuri bahejeje amashuri yisumbuye bamenye ca kibazo ca leta kibaha uburenganzira bwo kubandanya kaminuza bakaba bifuza kubandaniriza mu gihugu cy'ubufaransa igice cya masiteri ibyo bikaba byashyikirijwe n'umuyobozi w'icyo kigo Stefani Solenski mu wehaye yahaye abamenyeshamakuru hakaba hari kuri uyu wa gatatu Stefani Solenski akamyesha ko bazofasha mbere n'abifuza kwandika ibitabo ni naha rero inshuti bakunze inzozere ya makuru nkaba nkenguruke muri mwese mwafashe umwanya mukayatega abiri reka nkengurukire ngenere petero karaveri nzindukiye mfashije mu mu buhinga bw'ibyuma kugira ngo aya majwi abashikire Juvenali barengana ariko ndabashikiriza nkaba ndabikebanuye ndabifuriza kugira igitondo ciza cimirimo maze Imana ibandanye kubazigama mubandanye munezerezwa n'ibiganiro bya radio nderagakura